Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ռազմական խորհրդինից նվիրված պաշտպանության բանակի 2022 թվականի անելիքներին։ Պարգևատրման հանդիսավոր միջոցառում նվիրված հայոց բանակի ստեղծման 30-ամյակին վայրենաց պաշտպանի օրվան։ Հանդիսավորությամբ նշվեց Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող կապի զորամասերից մեկի կազմավորման օրը։ Բնակարանամուտի հերթական արարողություն Պաշտպանության բանակի գործող եւ Պայստազորի զինվորականներին։ «2020 թվականի Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ամնացորդ նվիրյալներից մեկը՝ Միքայել Հակոբյանի կյանքն ու գործունեությունը» Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ռազմական խորհրդի նիստ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը հունվարի 29-ին այցելել է Պաշտպանության նախարարություն եւ մասնակցել ռազմական խորհրդի նիստին, նվիրված 2022 թվականի անելիքներին։ Բանակի բարձրագույն հրամկազմին ուղղված իր խոսքում երկրի ղեկավարը նախ շնորհավորել է հայրենաց պաշտպանի տոնի կապակցությամբ Նշել, որ հայրենիքի անվտանգության գործում պաշտպանության բանակը շարունակում իր առանցքային դերակատարություն ունենալ եւ իշխանությունների կողմից ներդրվելու են առավելագույն ջանքեր բանակաշինության, ինչպես նաեւ զինվորականների սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու համար։ Մենք ապրում ենք շատ բարդ մի ժամանակաշրջանում, երբ գլոբալ մարտահրավերները ստիպում են ունենալ պաշտպանական անվտանգային ավելի հուսալի համակարգ։ Մենք գիտակցում ենք, որ ռուսական խաղապահ զորակազմի գործունեությանը զուգահեռ պետք է կատարելագործենք նաև մեր ունեցած պաշտպանական ռեսուրսները, որ เป զի տարածաշրջանում կարողանանք տևական կայունություն ապահովել։ Բարեփոխումները, որոնք սկսված են բանակում, համոզված եմ ձեզ հետ միասին հաջողությամբ ավարտին ենք հասցնելու, ասել է նախագահը։ Հանդիպման ընթացքում Արայիկ Հարությունյանը հանդիսավոր պայմաններում Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար Կամով Արթանյանին է հանձնել նաև գեներալ լեյտենանտ Իզիմորական կոչման ուսադիրները, որի վերաբերյալ հրամանագիրը ստորագրել էր ավելի վաղ։ Պարգևատրման առողջություն Փետրվարի 1-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանը պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն է իրականացրել։ Նվիրված հայոց բանակի ստեղծման 30-ամյակին ու հայրենաց պաշտպանի օրվան։ Ողջունի իր խոսքում դիմելով հրախուսող ազնագազմին ու ապարքեվատրմանը նվիրված միջոցառման մասնակիցներին, Պաշտպանության բանակի հրամանատարը ներկայացրել է հայկական պետականության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող բանակի անցած ճանապարհը, արժևորել հայրենիքի պաշտպանի կոչումը նաև այսօր բարձր պահոզիմորականներին եւ փաստել, որ մեր ամտանգության ու վաղվա օրվա նկատմամբ ունեցած հավատի հիմքերը ամուր կարող է լինել միայն բոլորիս հետևողական ու նվիրված ծառայության շնորհիվ։ Բանակի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Նուրար Մկրչյանը անդրադարձել է պաշտպանության բանակի ստեղծման պատմությանն ու մարտական անցյալին ամբողջացնելով նաև այն առաքելության նշանակությունը, որը դրված է այսօր Արցախի պաշտպանական համակարգի արչև։ Այնուհետև հրապարակվել են Արցախի հանրապետության նախագահի, պաշտպանության նախարարի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրի եւ ներքին գործերի նախարարի հրամանները, որոնց համաձայն ապարքևներ են հանձնել Արցախի հանրապետության անվտանգության ապահովման գործում աչքի ընկած եւ այսօր էլ իրենց ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարող մի շարք զինծառայողների։ Պարգևատրման առողջանը հաջորդել է գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանի շնորհավորանքի խոսքը, որից հետո ներկաների համար ցուցադրվել է երբողը դառնում է հայրենիք վերտարությամբ հերոստաֆիլմը։ Զորամասի օր Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող կապի զորամասերից մեկում կազմակերպվել էր հանդիսավոր միտինգ՝ նվիրված կազմավորման հերթական տարեդարձին։ Շնորհավորելով նախկին ու ներկա զինծառայողներին տարեկան տոնորվա կապակցությամբ միտինգի ընթացքում ելույթ ունեցողներն անդրադարձան զորամասի կազմավորման պատմությանը, անցած մարտական ուղուն եւ հետագա անելիքներին։ Ինչպես Պաշտպանության բանակի զորամասերից շատերը, կապի ստորաբաժանումը նույնպես ծնվեց Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի արյունոտ մարտերում։ Իր նպատակը դրված գործունեությամբ նպաստելով բանակի արչև դրված խնդիրների կատարմանը, ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ 2016 թվականի ապրիլյան աճակատման եւ 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Լսենք փոխգնդապետերի Գաբրելյանին կազմավորվել է Արցախյան գոյապարքերի թեժ ժամանակահատվածում ֆիդայական ջոկատներից ստեղծելով առանձին կապի վաշտ նշված ժամանակահատվածում որպես հետևակ մասնակցել է թեժ մարտերին։ Մշտապես կատարել է իր արժև դրված բոլոր խնդիրները, կարողացել է ապահովել հուսալի կապ թե վերադաշտաբի եւ թե ենթակա միավորումների եզորամասերի հետ։ Դա է վկայում նաեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից 44 օրյա պատերազմում մեր պաշտպանական մարտերում։ Ցավոք ճանաչանք այն, ինչ որ մենք երազում ենք, ինչ որ պետք է ունենայինք, նաև ունեցանք կորուստներ մարտական խնդրի կատարման ժամանակահատվածում, բայց վստահեցնում եմ, որ մասնագիտապես մասնագետները պատրաստվում են մշտապես եւ կարողանալու ենք մշտապես կատարել մեր արժե դրված խնդիրները Միջոցառման ավարտին հրապարակվեցին Պաշտպանության նախարարի եւ Զորամասի հրամանատարի հրամանները, որոնց համաձայն մի շարք զինծառայողներ ապարգևատրվեցին պատվոգրերով ու արժեքավոր նվերներով։ Զորամասի կազմավորման 29-րդ տարեդարձին նվիրված միտինգը եզրափակվեց ստորաբաժանումների հանդիսավոր երթով, որից հետո զինծառայողները ցաղիկներ խոնարհեցին 2020 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում նահատակված ծառայիկի ցնկերների իշտակը հավերժացնող խաչքարին։ Բնակարանամուտ պաշտպանության բանակում Օրերս բնակարանամուտի հերթական արարողություն է տեղի ունեցել Մարտակերտ քաղաքում որտեղ սոցիալական կարևորագույն խնդրի լուծման հանգրվանին էլ հասել պաշտպանության բանակի գործող եւ պահեստազորի եւս 35 զինվորականներ։ Նոր բնակարանների վկայագրերը անձամբ հացիատերերին է հանձնել եւ շնորհավորանքի խոսքեր ուղել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանը։ Բնակարանները հատկացվել են պաշտպանության բանակի գործող հերթացուցակի համաձայն վիճակահանության միջոցով։ Նոր բնակարանները տրամադրվել են հիմնականում նորակառույց շենքից։ Կառուցված են տիպային չափորոշիչներին համապատասխան եւ ապահովված կեցության համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով։ Հաշվի առնելով քննի անչափ զգայուն լինելու հանգամանքը եւ արդարության սկզբունքի պահպանման անհրաժեշտությունը, գործընթացը խստագույնս վերահսկում է բանակի հրամանատարության ու ոլորտի պատասխանատուների կողմից։ Հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ ուղղված ռազմական գործողություններում հայրենիքի պաշտպանության ընթացքում նվիրված մասնակցություն են ցուցաբերել նաև բազմաթիվ պայստազորայիններ։ Նրանցից մեկն էլ ճարտարեցի Միքայել Հակոբյանն էր, ում հետ ծառայության մասին տողերիս հեղինակին զրուցելու բախտ է վիճակվել դեռևս նրա ժամկետային ծառայության ժամանակահատվածում։ Հաշվարկից հետ կատարում եմ մարտական խնդիրներ ուսումնական։ Նշանալու հետ պարապմունքներ եմ կատարում նշանալության համար, հաշվարկի համարների հետ պարապմունքներ եմ կատարում արկի, լիսկի տեսակները կազմելու համար։ Ընդհանուր հաշվարկը պատրաստ է մարտական գործողությունների, պատրաստ է եթե ոչ գերազանցապա լավ արդյունք ցուցաբերելու եւ կարամ հստակ ասեմ, որ մենակ ոչ թե հաշվարկը, այլ ընդհանուր մարտկոցը պատրաստ է մարտական խնդիր կատարելու։ Թե այս կարակային դիրքից, թե ուրիշ կարակային դիրքերից։ Այս մասին մանրամասն պատմող հոդվածը տեղ է գտել նաև Պաշտպանության բանակի մարտիկ պաշտոնաթերթի 2019 թվականի թիվ 23-ից 24 համարի հրետանայի մարտկոցի մարտական առորյան հոդվածում։ Հոր Հովիկ Հակոբյանի բնութագրման փոքրուց Միքայելը ակտիվ երեխա էր։ Սիրում էր ամեն ինչին իր մասնակցություն ունենալ։ Իսկ դպրոցում լավ էր սովորում հատկապես ուժեղ էր մաթեմատիկայից, ինչն էլ թերևս նպաստել է ծառայության ժամանակ հրետանավորի մասնագիտության ընտրությանը։ Իսկ փոքր եղբոր Վահագն Հակոբյանի վստահեցմամբ Միքոն ամեն հարցում իրեն օգնական էր եւ ինքն էլ այսօր պատրաստ է շարունակելու նրա գործը միշտ սիրել է ամեն ինչ ունոց խառվել, գիտե, ու դպրոցական տարիներին շատ լավ սովորեց, հա, հատկապես մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի գծով տարահատենքի ընտրալ այդ յուրան ուղղությունը հարցիլը գծավ։ Ժամկետային ծառայության ընթացքում շատ են կենայության գովասանագիրեր ունեն շատ գիտեմ խելում կարելի խնդիրներ, որ ստեղծել է հա, դաշը առանց դետերա գրիշի ունելավ ինքը իր մտքերով գրես է հա, այդ խնդիրը լուծը պատասխանը ճիշտ տակ ես այ այդ այդքան զարգացած հայրույամուկ է։ Մի քոնիլելա արժանի մծ աղբեր, ինձ է արժանի կուչ աղբեր, մծ աղբորձսատ է ամեն տղ ինքը եկալ է ինձ օգնությամբ կյանքի հարցում, ճոլումը տանը, ամեն ձևի արժանի ալալ։ Միշտ ուզել առաջինի, միշտ ուզել լավինի։ Շատ եմ երասեր, դաժե շտիպահեր ալա ոյ խոսալան դյուրուց կար հացիս ռուտ գերներին հետ միասին, ոյ միշտ ուզել ոյ իրան ընկերոջ գովաբանից ոչ թե իրան հատետի ազնվորությունը ալի իրան մաչին հատետեն տայլելա։ Ամսի 19-ին եկալա յուղ ռևենտաս կոմիներ ինչ ոտ է վրա եկա, որ սնարյադներն պրծացել է կամազը շոփերն այդ միջը անձամբ նստալա եկավ մեր գյուղի ներքևի ամասում այլ է դարկերը բարձալտարար հատեզողտեն եմ տասար ճանապարհերը դիժուց կրալ ամամին ակպիսի գյումոս ունյա որ արդեն հդու թայերը եմ թխում հատե մինակ էտա աշկես ոնց սրտես ցավտա մինա յուրանտի մին էվիզեվիզի ցախկոտ բենոնալի համ ասալա համ այլ համաճար տարապետ տաղայ ոչ սորտ խալամ ցրտամ քիչքինամ ցարքի ձերքավս հպարտությունը մապուրում ու ինձ պետք է տղան է ու կա ու կա ես դա միշտ զգում եմ ես նհատա ես կամ չումլի տարանջատի մետ միտքը ու ինչ կապ ես զգում եմ ամեն տեղ ես նհատա այնա շոկյա ես ես դաստում եմ Ալիկ Դաշյանի քերու վստահեցմամբ ու մաշկի առաջ է մեծացել Միքայելը բոլորի նկատմամբ նահարգալից վերաբերմունք ուներ, ինչի համար Միքոյի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք կար եւս։ Սիրում էր սպորտը, մասնավորապես ֆուտբոլը, սակայն ամենից շատ սիրում էր հայրենիքը, հանուն որի չխնայեց կյանքը։ Նույնը փաստում են նաև մանկության ընկերները՝ Հակոբն ու Հայկը դաստիարակվել Արցախյան ավանդույթներով, հայրենիքի նկատմամբ մեծ սիրով իր շրջապատի ընկերության հանդեպ ունեցած մեծ հարգանքով։ Միքայելը մեծ սեր էր տածում սպորտի հանդեպ, ֆուտբոլի հանդեպ, հատկապես գրավեր էր միշտ առաջին տեղերը, պատվոգրերներ ու կա բայց ամենամեծը եղավ հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սերը։ Ընդհանրապես Միքայելի մասին խոսելիս պետք է ընտրել հատնտիր բառեր, որովհետև տեսակով այդպիսիներ եւ օժտված էր հրամանատարական ջղով։ Իսկ այդ ձիրքի մասին մենք ականատես եղանք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ընդհանրապես ասում եմ մարդ պետք է ունենա երկու անուն, մեկը իր հետ տանելու, մյուսը ժողովրդին թողնելու։ Այդ տեսակից էր Միքայելը։ Միքայելը իմ ընկերս է եղել, շատ մոտիկ ընկերս է եղել, ինքը միշտ մանկուց միշտ աշկի է անցել իր երանդով գործի մեջ, ամեն ինչի մեջ, միշտ ամեն ինչում շատ ընդունակ է եղել, թե ուսման մեջ, թե դուրսը, թե տունը, ամեն ինչի մեջ ինքը միշտ իր գործը ունեցել է, իր ներդրումը ունեցել է, որպես ազնվորություն կարամ ասեմ, որ ինքը շատ լավ ազնվորություն է եղել շատ հիանալի մարդ է եղել, շատ հիանալի զավակ է եղել իր ընտանիքի համար, շատ հիանալի ընկեր է եղել։ Նրա կերպարը յուրահատուկ էր իր բարոյական հոգևոր նկարագրով, չափազանց համեստ, բարի, անկեղծ, անշահախնդիր, ընկերասեր, վեհանձն ազնվորություն է, ծանր է անցյալով խոսել նրա մասին, իրոք քանի որ շատ երազանքներ ու տեսիլներ մնացին անավարտ։ Բայց զենք գրել չի նշանակում կամ զենքի հետ նկարվել ճշմարիտ զինվոր լինել։ Զենք չէ մարդուն զինվոր դարձում կամ մի ուրիշ բան ոգին արիությունը մարտական խմորը իր կյանքից առավել իր հայրենիքը իր դրոշը սիրելը ահա այդ բնավորությամբ ինքը շապազանց հարենասեր ազնվորություն է։ Մեր տղաները սահմանին հաղթել են, որտեղ մեր զինվորն էր, մեր սպան էր, մեր մքոն էր, որի արդյունքում պահպանվեց մեր ու ձեր ճարտարը, մեր ու ձեր Մարտունը, մեր ու ձեր Արցախը։ 44 օրյա պատերազմից հետո Միքայելի եւ Միքայելի նման տղաները մեր հասարակության համար ոչ թե տեսակ են, այլ դարձել են կերպար, կերպար, որոնցով պետք է դաստիարակվեն մեր եկող սերունդը։ Արիությունը չի մահանում հերոսի հետ, այլ նրանից երկար է ապրում, ապրես կարճ, բայց բովանդակալից կյանքով, որովհետև սերը հայրենիքի նկատմամբ կիսատ պրատություն չի ճանաչում, ով նրա համար չի անում ամեն ինչ, չի անում ոչինչ։ Եվ իրոք անպարտելի է նա, ով մահն է ընտրում իրեն առաջնորդ, ահա այս գիտակցությամբ մեր Միքայելը իր ակտիվ մասնակցություն ունեցավ այս դաժան պատերազմում։ Ծնվել է 1999 թվականի նոյեմբերի 29-ին Մարտունու շրջանի Չարտար համայնքում։ Պաշտպանության բանակում ժամկետային ծառայություն է անցել 2017-ից 2019 թվականներին։ Պատերազմի լուրն առնելով սեպտեմբերի 27-ին ինքնակամ ներկայացել է Զորամաս եւ հրետանային ստորաբաժանումներից մեկի կազմում ակտիվորեն մասնակցել Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ ընթացող մարտական գործողություններին։ Մարտական ընկերների Ժորայի, Արամի ու Գրիգորի վստահեցմամբ ռազմական գործողությունների ընթացքում Միքայելը իր բնավորությանը համաձայն մշտապես փնտրտուկների մեջ էր, փորձում էր ինչ-որ բանով օգնել բոլորին, ողքեվորում էր ու իկնել խիզախության օրինակ ծառայում մեծ հպարտությամբ, բայց միևնույն ժամանակ խորը կսկիցով պետք է խոսեմ Միքայելի մասին։ Միքայելը ռազմական գործողությունների ժամանակ աչքի անկել միայն խիզախությամբ, քաջությամբ, արիությամբ։ Ուներ բնավորության գծեր, որով կարողանում էր իր կող համախմբել ծառայակից ընկերներին։ Մի դեպք հիշեմ, Մարտկոց Ավաքսպան առաջին կորուստների օրը զեկուցում է, որ անձնակազմը կճված են, բայց պայստազորային ծառայողներից Հակոբյան Միքայելը իջել է անձնակազմի հետ, ողքեվորել, ողքեշնչել է, շարունակել մարտական գործողությունները։ Շատ դուխով էր քրական խնդիր կատարելուց հետո, երբ ազատ ժամանակ ունենում, միշտ գալիս էր մեզ մոտ, խոսում էր մեր հետ, ողքեշնչում էր։ Միքայելը բացի մասնագիտական փայլուն գիտելիքներից նաև շատ հայրենասեր էր, միշտ մեզ դուխ էր տալի, էլի մենք շատ հպարտ ենք, որ իրար հետ ունենք անցած ու ապրած ուղի հրանոթ իր ամանատար էր եկել Աստազուրից, բայց քանի որ հրանոթ իր ամանատարի այդ հաստիկները բոլորը զբաղված էին, դասակ իր ամանատարի գործը սկսեց անել, օգնում էր մեր մարդկության ավակ սպային, անդադ զորքի հետ էր, թե ներքևը, թե վերևը անդադ օգնում էր, անդադ դուխեր տալի ողքեվորում էր, որպեսզի անձնակազմը հանկարծ չկոտրվի։ Թե սնարյադի արկերի հետ կապված ինչ որ խնդիրեր էր լինում, իշտ մեր օգնում էր, թե հրանոթների հետ կապված խնդիր կար, կարծեր սպասարկման օգնում էր, որպեսզի հանկարծ խնդիր չլինի չկա այնի հրանոթը։ Միքայելի ու իր նման հայորդիների կատարածի արդյունքում է, որ մենք այսօր ունենք այս մի բուր հայրենիքը ու իրան կապացուցեցին, որ Մոնթեի հետնորդներն են, իր գործի շարունակողները։ Ցավում եմ, որ հայ ազգը նման երիտասարդը կորցրել նման հայա կորցրել հայ ազգի համար ինքը շատ մեծ բան ունի արած եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իր ծնողներին որ այդ երեխային դասիակել հայրենիքին նվիրված որ մեր կողքը կայնել են ինչը վերջի վարկյանը իր կյանքի